Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kur'an-ı Kerim ilmiyle ilgili yine bir soru geldi. O da kıraat. Çok duyuyoruz kıraat. Nedir bu kıraatler? Soruyor arkadaş. Kıraatler var. Fı filan kıraatle okuyor. Bu, bu, bu, bu kıraatları okuyor. Bu kıraatler nedir aslında? Nasıl oldu? Nasıl e, e, e, kaynağı nedir? <clears throat> bu ilimle ilgili ne bilgi verebilirsiniz? Onu soruyor. Evet, kıraat anlamı ne geliyor? Kıraatın anlamı Arapçada kara'a okudu. Ama kıraat kara'a okudu. Kıraat neyi okudu? Gözüyle gören, ağzıyla nıtk eden, harfleri çıkartan bu buna kıraat derler. Kıraat derler bunu. Ağzıyla görüp gözüyle görüp ağzıyla nutk eden meseleye kıraat diyorlar. Bu kıraat çok faydalı bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'i kıraatları faydaları çoktur. Önemli bir ilimdir Kur'an-ı Kerim'de. Faydaları da çoktur. Faydaları nedir bu kıraatin? Geleceğiz inşallah. Ama bu kıraatin mastarı nedir? Nereden kaynaklanmış? Bu kıraat alimler diyorlar tevkifidir. Yani vahiy ile belendirilmiş. Yani bir tane gelmiş kıraatı böyle icat etmiş değil. Bu kıraat vahiy ile gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim indi. Ondan sonra Hazret Ebu Bekir bu Kur'an-ı Kerim'i topladı. Hazret Ömer zamanında daha fazla bir mushafa geldi. Hazret Osman bütün mushafları topladı. He? dört tane mushaf yazdı. Ona da diyorlar Mushaful Üthmani. Osman'ın mushafı. Bütün ana mushaflar ona döner. Onları da hepsini bir harfle yazdırdı. Kureyş'in hangi kıraatler Kureyş'in e, şivesine yani okuma şekline muvafakat ediyorsa onu ile yazdırdı. Bir rivayette dört, bir rivayette yedi mushaf yazdı. Bunları nereye gönderdi? bütün amsarlara gönderdi. Ondan dolayı o o kıraatlerde bize nesilden nesile, nesilden nesile e, sağlam e, şahıslardan, alimlerden bize geldi. Ondan sonra alimlerimiz telifet yaptılar bu kıraatlar hakkında. Bu kıraatlar hakkında baya çok telifetler yaptılar. Hatta ikinci dönemde telifetler ne oldu? Başladı. Telifetler başladı. Bu kıraatler Resulullah zamanında dedik vahiyle geldi. Ashab-ı kiram bu Kur'an'ı o harflerden okudu. Bir kısmı bir harften bir kısmı iki harften. Yani o nasıl harfi lafz ediyordu, nutk ediyordu onun adı kıraattır Yani nasıl şiveler var? biri A diğer biri E diğer. Meselen e, her dilde böyledir kıraat ama anlam değişmez. Bu kıraatın e, imamları ne oldu? Birinci dönemlerde çok varıydır. İkinci, dö e, ikinci dönemlerde, üçüncü dönemlerde varıydır. Ama ondan sonra ne oldu? Himmet azaldıkça bunlar da kitaplara döküldü. İmamlar azaldı ama kitaplarda sabit olarak kaldı. Bu kıraatları da toplayan ilk alim 224 e, Hicri senesinde vefat etti. O da Abu Ubeyde El-Kasim İbni Sellam El-Ansari meşhur alimdir. O da çok büyük kıra, kıraat sahibidir. O da şeydir. Ee, itikad alimidir, hadisçidir, meşhur bir alimdir. Ehli, ehli sünnetin bel imamı, çemiğidir. Bu kurra'lar de yedi tenedir asılları. Yedi teneye kaynaklandır. Bütün kıraatlar o yedi teneden alınmış. Onun için ne deriz biz? Kıraat-i En güzel kıraat nafi' Sonra e, Abdullah İbni Kesir Sonra e, ee, Alaüttemimi Abu Umrul Basri kıraatı var. Sonra Yah Subi kıraatı var. E, Abu Umran el Yahsubi. Sonra e, Asım İbni Ebi Necud kıraatı var. Sonra Hamza İbni Habibi Timimi. Sonra Ali İbni Hamzel Kasani. Bunlar hepsi meşhur kıraatlardır kıraatın da zaptı sah sıhhati neyden olur? Arapçaya muvafakat etmesi lazım. Senedi sahih olması lazım. Muhakkak Osman'ın Hazret Osman'ın Mushafül Osmaniye uyması lazım. Kıraatler de dedik çeşit çeşittir. Birincisi mütevatirdir. Bu kıraat yalan kabul etmez. Mushaf Osman'a uyar. Tevatir olarak. Nesilden nesile bize gelmiş. İkincisi meşhur derler. Kıra'a meşhura. O da senedi sahih olan derecesi mütevatir derecesine gelmemiş ama şazlıktan selimdir, meşhurdur o da bize gelmiş. İkinci ahad kıraatları var. Senedi sahihtir ama e, e, iştihar olmamış rivayet olmuş e, bir bir kısmından bazen de mushaf yazısına muhalefet eder ama ahad yoldan doğru yol gelir. Şaz kıraatları var. O da senedi sahih olmayan şazdır. Bir de uyduruk kıraatları var. Aslı olmayandır. Bir de müdreç kıraatları var. Müdreç nedir? O yedi deninin haricinde ek kıraatler var. Evet. O kıraatler de bir kısmı sahihtir, bir kısmı sahih değil. Dedikçe bu kıraatlerin faydaları e, çoktur. Bu kıraatler faydaları çoktur. Faydaları nedir bu kıraatlerin? Faydaları Allahu Teala'nın tehriften kitabını kurumuş. Her yönde okunuyor. O zaman ne oluyor? Tehrif edilmemiş kitap. Bak bizim elimizde hafs rivayeti var, kıraati var. Ee, başka kıraat mesela ee, e, birçok kıraatler var. Ee, bu kıraatler bizim ülkelerimizde hafs okunuyor. Hafs da aslında bu kıraatlerden almadır yani. Bu kıraatler e, faydaları çoktur. Birincisi dedik allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i tehrif, tebdil bunlardan kurumuş. İkincisi kolaylık olsun ümmete, o okuyuculara. Üçüncü i'caz meselesidir. Bu kıraatlarda i'caz var. Her yolda okunuyor, hüküm aynendir tekrar olduğu halde. Bazı kıraatlar bazı kıraatların neyin a, a, a, a, şey yapıyor? E, ee, detayını e, getiriyor. Onun için kıraatü seb'a dediğinde ahrufu seb'a işte asıl olan bu kıraatların ana şeyidir. Bu kıraatlar hakkında da alimlerimiz çok kitap yazdılar. Aynen Mekki bin Ebi Talibil Kaysi 437 senesinde vefat etmiş, Tapsira kitabını yazmıştır. Sonra e, Eddani Ebi Amr Eddani 444 senesinde o da Cami'il Beyan fi Kıraatil Meşhure. Sonra bunun da İbrazil Maani Şatibiye şerhi İsmail'il Makdisi Ebi Şame o da 600 senesinde. Bunlar hepsi neyle ilgili? Kıraatle ilgili ne yapmışlar? Kitaplar yazmışlar. Hatta bu kıraatlar elimizde hafız olsun. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem indirdiği gibi kıraatler elimizde olsun. Bu da Allah'ın bir nimetidir. Kur'an'ımızı hefz etmektir. Ama biz bundan fazla kendimizi yormamamız lazım. Çünkü kıraatler farz-i kifayedir. Farz-i ayn değil. Bir kısmı ümmet alimlere mahsus bir farzdır bu. Biz avam olarak, biz aydınlar olarak biz bu bilgiyi alırız ama asıl kıraatleri, asıl okuma şeklini, kıraatlerini alimler bilirler. Sonra biz her kıraat okumakla mükellef değil. Bir kıraatla okusak yeter bizim için. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.